Nama je dobro poznato, svjedoci smo i sami. Kroz Allahovu ve knjigu također saznajemo i kroz hadise Allahu poslanika alihi salatu wasalam da nas je Allah odlikovao brojnim blagodatima, brojnim odlikom. Bez sumnje za nas vjernike najveća blagodat, a kasnije će shvatiti možda i kada bude prekasno, svi da je doista najveća blagodat cijelom čovječanstvu Allahov din, Allahov vjera, uputa. Vjernici su svjesni toga, a i drugi prije ili kasnije shvatit će. Da je to najveća blagodat za kojom su trebali tragati. Dakle, vjera, Islam je najveća blagodat koju vjernik poživio i s njom dolaze brojne druge blagodati. Brojne druge koristi koje se ne mogu postići mimo dini islama. Koje se ne mogu postići u nekoj drugoj vjeri. Pa, samo je vjera islam put do Allahovog zadovoljstva. Samo onaj koji živi islamom ide putem koji vodi do Allahovog zadovoljstva. To jest samo ako budeš musliman, ako budeš vjernik, živio po dini islamu, Allah će biti zadovoljan tobom. Allah će biti zadovoljan tobom, a to je na ahiretu najveća blagodat. Postiže se najvećom blagodati na dunjavu. Pa vam je dobro poznat kuranski ajet, često se citira, a i drugi ajet o tome govori. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام Danas sam vašu vjeru potpunio i svoju blagodat također prema vama potpunio i zadovoljan sam da vam Islam bude vjera. Dakle, najveća blagodat jeste Islam. I sa toj, tom vjerom, tom najvećom blagodati na Dunjavuku postiže se Allahovo zadovoljstvo, najveća blagodat na ahiretu. Oni koji čuvaju ovu blagodat ljubomom, na Dunjavu, koji žive istinitim islamom, kakvim ga je Allah objavio, u potpuno, od njega ne odbacuju, niti na njega ne dodaju. Žive smirenim i spokojnim životom. Žive u rahatu. Zašto? ko živi onakvim islamom kakvim ga je Allah objavio, živi u rahatu. Prije svega, pitajte nevjednike, pitajte one koji su na stramputici, poslušajte od stanja novotara, vidjet ćete da žive u potrganosti, uzrojanosti. Nemaju spokojnosti i smjernosti u vjernici koji žive istinskim islamom kakav je objavljen, žive u najvećem rahatluku, makar ih snalazila, a moraju ih snalaziti brojna i teška iskušenja. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam živio je najljepšim životom, a bio je najviše iskušan. Nema nijednog jednog poslanika prije njega da je bio nečim iskušan, a da on, alaihi sallatu wa nije istim ili sličnim iskušan. Na njemu su se slomila sva iskušenja. Nad njim se sabrala i nabrala sva iskušenja, ali je živio najvećim životom. I malo neko da ne bi poželio da, da je živi, živio njegovim životom. Zasigurno sve jedan od nas i volio da je živi takvim životom. I kasnije svi oni koji su ga dosljedno slijedili, makar prolazili, a moraju proći, što je o sunnet zakon na zemlji, moraju proći te iskušenja, ali oni koji su živjeli njegovim životom, nastojali biti što dosljedniji u njegovom slijedjenju, živjeli su u rahatku, rahatluku srca, spokojnosti i I Allah djelavala to obećava u brojnim kuranskim ajitima. Pa kaže, Men amila salihan, dakle prethodni ajit suri Al-Majde koji je spomenut poznato, danas sam vas vjerujem. U suri Nahl kaže Jalla wa'ala men amila amalan men amila salihan wa huwa min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatun tayyibah. Onaj koji bude činio dobra djela, bio muškarac ili žena, a bude vjernik, bude vjerovao, mi ćemo mu dati da živi lijepim životom. Mi ćemo mu dati da živi lijepim životom. كاجي جل وعلا سورة البقرة فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون onaj koji bude slijedio moju uput, moju knjigu, ono što je došlo u njoj, on neće ni od čega strahovati, niti će za nečim žaliti. Živit će smirenim, spokojnim životom rahatu. U suri Taha slično kaže Jalla Vala, فَمَنِ cena هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ je يَشْقَى Onaj koji bude slijedio moju uputu, neće otići na stranputicu, niti će živjeti nesretnim životom. Zar da Allah ljudima nešto objavi, zbog čega će biti stavljeni na patnju, da žive u nesreći, nesretnim životom. Allah nam je u svojoj knjizi pojasnio, dao upustva svijence kako da živimo, jeli, na najljepši mogući način. Međutim, kaže, وَمَنْ أَعْرَبَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً بَنْكًا Dakle, u sljedeći nam sure Paha, 123. 124. Ali onaj koji se okrene od moje knjige, on će živjeti teškim, tegobnim životom. Na dunjanku i dalje ajati govore šta će biti s njim na ahiretu. Dakle, onaj koji bude slijedio din islam kakav je objavljen, što je god moguće bliže. Naravno, Neko može, neko ne može, ali bitno je da se čovjek trudi da slijedi što je god moguće više poslanika alihi salatu wasalam. Jer je on i rekao sedidu lokalidu, nastojte da budete što bliže i da u tome budete što umjereni. Dakle, ono s čime je došao poslanik Arihi salatu wasalam. Živjet će smjereni i spokojni život. Samo se sa islamom postiže spas od džehennemske vatre. Samo muslimani mogu se nadati spasu od vječne džehennemske vatre. Pa zato se čovjek koji grava s vjerom, zato se čovjek tjenka sa vjerom. Islam je razlog spasa na dunjavku i ahiretu onaj ko se ne bude držao dini islama, nikako ili kako treba, dakle stavlja sebe pod upitnik. Hoće li se spasiti na kraju? Od džehenna. Kaže Đelevala u poznati vama ajdina inne dine inda Allah ili islam. Kod Allaha je vjera jedino islam. Ili Allah je jedino život po islamu. Allah priznaje jedino da se živi po islamu, kako je doslovan i bolji prijam. Jer je din često dolazi i ispravno je da dolazi u kontekstu značenja života, odnosno činjenja dijela. Allah prima djela, rad po islamu, jedino. Poznato vam je, onaj je gajera islami dina, je yubhbele mina. وهو في الآخرة من الخاسرين također u suri Ali Imran, prethodni ovaj Onaj koji bude slijedio i tražio neku drugu vjeru mimo Islama, to mu nikada neće biti primjer. Upotrebljen je glagol za buduće vrijeme. Felen, yuqbala min. Nikada mu to neće biti primjer. Nikada. Nima dunjanku na ahiretu. Ovo je til ahireti min al khasir. A on će na ahiretu biti od stradalnika. Od sigurnih stradalnika. Ko bude tražio neku drugu vjeru mimo Islama. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون Oni koji budu vjerovali i svoje vjerovanje ne budu miješali sa nevjerom, odnosno s mnogoboštvom, ne budu se poigravali sa svojom vjerom, već budu ljubomorno čuvali i pomili se svega onoga što narušava vjeru, a ponajviše mnogoboštvo, njima pripada, pripada sigurnost i njima pripada pravi put na Donjavku i sutra sigurnosti pravi put do džemeta ahiretu. I brojne druge blagodati koje dolaze sa tim islamom. Pa vidimo dakle koliko je ozbiljno da se čovjek drži vjeru. Da se ne poigrava s vjerom. Dobro. Ako je vjera ovako ozbiljna stvar, ako od nje ovisi čovjekov dunjaluk i ahiret, Možemo zaboraviti, vječni ahiret. Vječni ahiret, nema više popravka, niti ima, nakon što se zatvore u početnosti džahennemska vrata, više Ako je Allah dželjavala za dostavljanje dini iz dina, jer u svakom vremenu, dakle u svakom vremenu je bio islam vjera, Ako je zato zadužio najodabranijeg meleka, iako je u svakom vremenu objavljivao vjeru najboljem čovjeku u dato vrijeme. A što se tiče naše vjere, najboljem stvorenju općenito. Objavio je din Islam preko najodabranijeg meleka na najbolje i najboljem stvorenju koji kada hodi. Najodabranijem poslanik, najbolji poslanik od svih, Muhammed Ali Ako je sve to tako, a jeste, onda to dakle govori o ozbiljnosti, važnosti, obaveznosti, čvrstog, potpunog pridržavanja za I također gledanja od koga se uči ova vjera. Od koga se stiče ova vjera. Ako je Allah djelavala i svoje dobrote tako se obavezao, preko najodabranijeg daleka, najboljim čovjekom u dato vrijeme i potpomagao ga svim svoju podršku, pomoć, slavu, da se dostavi vjera, onda dakle to ima težinu, to ima važnost. Hm? Pa dakle onda treba da gledamo kako, na koji način mi učimo tu vjeru. Učimo li prije svega, držimo li se te vjere i kako i od koga. Allah subhanahu wa ta'ala pravi razliku u svojoj knjizi između učenih i neuki. Dakle, ima jednih i drugih. Nisu svi isti, nisu svi neuki, neki su svi općeni. Jedni imaju svoje osobine, drugi imaju svoje osobine. Jedni se odlikuju po nečemu, drugi se odlikuju po nečemu. Pa kaže Jalnavara u svoj zumer, kul hel jeste vi ladine ja'lemun, ul ladine la ja'lemun, reci zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Su isti oni koji znaju, koji imaju znanje, oni koji ne znaju, nisu isti pa posebno odlikuje učene i spominje ih u sebe. Dakle, da, su, da to može biti svako. I da svako može pričati o dini. Zbog čega bi Allah subhanahu wa ta'ala jeli spomenuo samo njih u sebi. Onda bi općenito ljude spomenuo sebi. Pa je rekao u suri Ali Imran šehid Allahu anahu la ilaha illahu wal melaikatu wa ulul ilm iman del qist. Allah svjedoči da je on, da nema drugog Boga mimo njega. Allah svjedoči da nema drugog istinskog Boga mimo njega. I meleki i učeni to svjedoči. I svjedoči da postupa pravedno. Pa kada bismo se vratili na komentare islamskih učenjaka povodom ovoga ajta, šta su rekli? Kažu da nije druge odlike, da nije druge počasti učenim ljudima od ove, da ih Allah spominje u sebe. To bi bilo dobro jer da postoje bolja stvorenja od učenih, Allah bi spomenuo sebe. Spomenuo je sebe, dželdovala, spomenuo je melake, zatim je spomenuo učene ljudi. Pa Allah dželdovala pravi razliku između vjernika po tome upravo, po znanju. Oni vjernici koji imaju više znanja na boljem, visočijem stepenu su kod Allah. Kaže u suri Al-Muđadela, يَرْفَ إِلَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ Allah na visočije stepene uzdiže od vas svih, općenito, ljudi, one koji vjeruju. Od Allaha su na posebnim stepenima oni koji vjeruju, a iznad njih oni kojima je dato znanje. I brojne druge, dakle, odlike. Dakle, nismo svi isti. Allah nas je odlikovao po upravo znanju o vjeri. Dakle, postoji razlika. Kakav treba biti onaj koji dostavlja nam znanje, dostavlja din. Pred kim trebamo sjediti ili truditi se da sjedimo kod takvih. Najbolje oslikavaju riječi Allahovu poslanika i salatu wasalam. Innama l'ulama varasatul Doista su učeni nasljednici vjerovjesnika. Doista su učeni nasljednici vjerovjesnika. Dakle, ti učeni trebali bi biti nasljednici vjerovjesnika u svemu. U svemu. I mi bismo trebali, dakle, tražiti znanje kod takvih, koji su, što je god moguće, više vjerovjesnicima poslanici. Nažalost, danas stanje nije ovako, je li tako? Svjedoci smo, sudionici, mnogi od nas i učesnici u ovakvom današnjem stanju. Danas vjera i govor o vjeri postala je maltene kao sofra s kojoj uzima ko hoće i dijeli drugima ko hoće, kome hoće. Dok kada je u pitanju neko drugo znanje, dunjaučko znanje, gdje su u pitanju ljudski životi, gdje je u pitanju ljudski imetak, zna se ko govori. U te discipline i te nauke ne opušta se svako. Prelijep govor ima veliki islamski učenjak, Ibn Ređeb. Čuli ste da Rahimahullah. Ibn Ređeb, koji ima jedan od najljepših, najboljih komentara na 40 nevelijednih Sličnost između njega i Ibn Hađara je koja? Jedan i drugi imaju na Buharim sahih komentar. I kod jednog i kod drugog se zove Fethul Bari, je li tako? S tim da Ibn ređat Rahimahullah Dala, nije ga završio. Dakle, ima samo oštampanih, zavisno, kako ko štampao priliču oko deset tomova, ali kažu da ga je završio, da ga je završio, ne bi bilo bolje komentara od njegovog, na i Sahih. Ali Ibn Hajar, jeli, koji je bio šrafijskog meseba, ovaj bio ambelijskog meseba, on je završio, on je uradio, priveo, jeli, kraju, i to je najbolji komentar koji postoji. Kaže ovaj prvi, Ibn Ređeb al-Hambali, Allahu ta'ala, Allahu dragi čudno bi stanje. Kaže, Allahu dragi čudno bi stanje. Da se pojavi neko pred ljudima i da sebi priziva zdanje iz neke dunjalučke discipline oblasti. Da tvrdi i priziva sebi sposobnost u proizvodnji nečega, tako govori braća. I traži od ljudi novac, da mu ljudi dađu svoj novac, on će ga upotrijebiti u proizvodnju toga čemu poziva. Priziva da ima znanje kaže koliko ga ljudi ne poznaju. Ne znaju gdje je učio. Pred kim je sjedio. Ne znaju njegovu biografiju. Kaže, zar misliš da ne dati svoj Naprotiv, kaže, utjerat će ga u Ne vide pri njemu to znanje. To znanje prije svega nad, nad njim nije ostavilo nikakvog traga. On priziva i priziva govor. Danas mnogo govornika, malo radnika ne vide pri njemu to znanje, tragove tog znanja, kaže, nećemo nikako dati novac. Jer će ga utjerati u laž, utjerati ga od sebe. Pa šta je ljudima? Svoja srca davaju drugima. Svoja srca davaju drugima, da se drugi poigravaju s njihovim srcima kako hoće. Ne znamo njihovu biografiju, ne zna se da su sjedili pred nekim, od učenih, priznatih i poznatih, da su se družili s njima, da su pisali od njih, tražili kod njih znanja. I mi opet sjedimo pred njima, ili ih čak dovodimo pred sebe, da nam ko biva govore o dini islamu. Šta su islamski učenjaci rekli o govoru bez znanja? I onima koji govore bez znanja. A danas je takvih nažalost, ogroman broj. Prije svega poznati su vam, spominjali smo ovdje jedne prilike, koranski ajti koji govore o tome. I brojni su. Jer je ova vjera, čuli ste, ogromna blagodat. I nju treba tražiti jasno saznanje. Zato Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima u svojoj knjizi upozorava na govor o vjeri bez znanja. da se vjera ne predstavljala na neistavan način. Pa vam je poznato da Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Araf, 33. ajetu, zabranjuje da se govori o vjeri bez znanja. Da se, za, da se govori o Allahu bez znanja.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 Zabranjuje nepravdu. Neopravdanu primjenu sile. Zabranjuje da mu nekoga smatrate ravnim o čijoj dozvoljenosti on nije objavio nikakav dokaz. I zabranjuje da u njemu govorite bez znanja. Zabranjuje da u njemu govorite bez znanja. Pa je poznato, često sam spominjao i upozoravam na ovu bolest vašu Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala u svojem jednom dijelu je al u komentaru ovoga ajta kaže Allah je spomenuo ove grijehe, razvrat, zatim općenito sve grijehe, zatim nepravdu, zatim širk, govor o Allahovoj vjeri bez znanja, spomenuo ove grijehe i poredao od najlakših do najtežih. Poredao od najlakših do najtežih. Pa po Ibnu Qajimu rahimahullahu ta'ala najteži grijeh jeste govor o Allahu bez znanja. Govor o Allahu vjeri bez znanja. A, pa onaj koji bude govorio o Allahove vjeri bez znanja, on će upasti u sve prethodno spomenuto. Zasigurno. Pa također kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ Ne govori ono što ne znaš. Ne povodi se za onim što ne poznaješ. Inne sema, on dosa, on fuade, kullu, lajke, kanja, ponesula. Doista, i za sluh, i za vid, i za razum, za sve će se biti pitan. Kaže Imam Šafija, rahimahullahu ta'ala, obaveza je učenima da ne govore osim ono što znaju. Učeni, koji imaju znanje, kada budu upitani o nečemu što ne znaju, njima je obaveza da se ustegnu od toga što ne znaju, a kamo oni koji nemaju znanja? Kamo oni koji nisu sjedili i učili i tražili znanje? Kaže Ibn Hazim, rahimahullah nema štetnije pojave za islamsko znanje, za znanje o i za njegove nosioce znanja, dakle o dini islamu, od onih koji se pripisuju njima nisu od njih od onih koji se pripisuju njima doslovnost. Oni su neznalice, misle da nešto znaju. I oni čine nevjera, misle da uspostavljaju red. Misle da popravljaju, a u stvari kvare. Ibn Taymiye, rahimahullah kako je zabilježeno u njegovim tekstama u 22. tomu na 240. strani, kaže Nikome nije dozvoljeno da govori o vjeri bez znanja. Nikome. Kao što je poznato Allah dželle vala prijeti poslaniku alihi salatu. Govori njemu, jel tako? Govori odnosno nama o njemu. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَابَ الْأَقَوِي da je on onama iznosio nekakve izmišljatine. Da je od nas prenosio, nama govori ono što nije istina. Mi bismo ga ščepali desnicom za njegovu žilu kucavicu i presjetili poslaniku Muhammedu alaihi sallam nije bilo dozvoljeno da kaže nešto po neznanju. Zar da to bude nekome od nas dozvoljeno? Kaže, nikome nije dozvoljeno da govori o vjeri bez znanja. Niti je dozvoljeno da pomogne onoga koji govori o vjeri bez znanja. Ovo je odgovor i šarat onima koji su me davno pitali i pitali za određene osobe. Nije dozvoljeno da govorimo bez znanja, niti nam je dozvoljeno da pomognemo one koji nemaju znanja govori o vjeru. Kao što nije dozvoljeno da, da se u vjeru uvede ono što nije od njih. To dozvoljeno? Ne. A budemo li dovodili takve ljude koji govore o vjeri bez znanja, neka dobro znamo da ćemo imati nam ih stvari u vjeru. Kaže također u 22. tomu, na 227. strani. Onaj ko bude govorio po neznanju, i po onome u čemu se razilazi sa imamima vjeri, dakle sa učenim ljudima, tako ukoliko ustraje u tome, treba odgojiti i zabraniti mu da to govori. Onaj dakle koji bude govorio, a nema znanja. Zna se nije učio, nije sjedio, nikomu nije potvrdio znanje, bez obzira, ono hoće da sjedne za stolicu, hoće da sjedne u stulu, da se popne na minder, i da vazi koliko ustraje, treba upozoriti na njega. Treba mu to zabraniti, odgojiti. Kaže mu te mjera I kaže također kako je zabilježeno u desetom domu na 449. Ko bude govorio o vjeri po neznanju, taj je lažac, taj je kraljnik. Onaj ko bude govorio o vjeri, pričao o vjeri po neznanju, taj je makar i ne namjeravao laž, makar imao najljepše namjere. Da postakne, da probudi emocije kod braće, da malo podine im ambicije. Zna da nima znanja, zna da nije ni pred kim savio svoja koljena, pisao kuranske ajte i hadise, ponavljao, obnavljao pred tim učenim. Zna kakav je lažac, makar i ne namjeravao da laže. Kao što je došlo u hadisu, kaže Ibn Taymiye, spominje hadis kod Bukhari i kod muslima, da je žena po imenu Sebija el islamija dakle Sebija iz plemena Islam, supruga Sada ibn Havre. Ostala je za svoga muža, trudna. Međutim, pred sami port, Sad ibn Havre umro je pred sam njen port pa se ubrzo nakon njegove smrti porodila. Jedan je rekao, koji nije imao znanja, rekao, nije tebi dozvoljeno, ti trebaš da sjediš u kući, nije ti dozvoljeno uljepšavanje udaja, sve dok ne istekne ti i det. Sve dok ti ne istekne i det. To sad nije bila truda, nije bila truda. Nego je dakle umrla nego je čovjek umro, dakle, dao je razvoj, dao je talak, a dakle, umro je. Pa je rekao, ne, ti moraš da čekaš, dakle, ide. Pa je rekao, poslanik, čekaj, kako da nije, je hadisu ovako. Znači, da, je, da se porodila, da se porodila odmah nakon smrti muža. Porodila se nakon smrti muža. Pa je rekao, ne, idet je četiri mjeseca, kada umre, četiri mjeseca i deset dana. Ti moraš da sjediš četiri mjeseca i deset dana. Pa je poslanik Ali Salatu sam rekao, slagao je Ebu Senabil. Taj čovjek zvao se Ebu Senabil. Slagao je Ebu Senabil, tvoje ide je Sa porođajem. Bila je trudba, pa ovaj je čovjek umro. ovaj kaže ne, nije namjeravao, on je mislio dakle da je to ispravno, da sad kada umre, to jeste, ukoliko žena nije trudna, kada ju umre muž, Njen idet je četiri mjeseca i deset dana. Četiri mjeseca i deset dana. Treba da čeka. Ne može da uda, nije toga. Međutim, ukoliko je bila truda, čim se porodi, njen ide završao, Makar dan, dva dana ili mjesec dana nakon smrti muža, je li to Pa je rekao ovdje, čime dokazuje šeho islam da nije slagao je kedebe Ebu Sena. Slagao je Ebu Sena, Pa dakle, ne bi trebalo govoriti po neznanju, ne bi se trebalo čovjek upuštati i govoriti cijeli po neznanju. Kakve bismo trebali imati osobine, odnosno kakve treba tražiti osobine kod čovjeka koji govori o vjeru? Prije svega, dakle, bogobojaznost. Posebno, dakle, bogobojaznost u dostavljanju vjeru svakako dakle i u drugim segmentima njegovog života, ali naročito u dostavljanju djela. Da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala da ne kaže ono što ne zna. Da ne govori po neznanju. Ono što zna, zna, odgovori ono što ne zna, kaže Allah i njegov poslanik najbolje zna. Dakle, da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala za sve što kaže. Sutra će ga Allah pitati za malu i za veliku stvar pa kada bude upitan nešto što ne zna, kaže ne zna. Poznat vam je dobro slučaj mama Malika, rahimahullahu ta'ala, da je bio upitan četrdesetak pitanja. Odgovorio na četiri pitanja. Na ostala rekao ne znam Ne znam. A čovjek došao, sakupio pitanja po svom selu, po svom mjestu i prevalio velik put da dođe do imama Malika nemaju učenih ljudi, došao u sakupio pitanja, sjeo pred imamo Malik. I iznio mu pitanje, ima Malik odgovorio samo na Kaže, pa što ću ja? Pa ništa, kaže, reći da Malik ne zna. Kaže, ja ću ostati sedam dana ovdje u Medini, pa će doći opet da te vidim. I čovjek ostao i došao kroz sedam dana, kaže, o, ima, Malik, ja trebam da idem nazad. Ima li odgovora? Kaže, reci svojim mještajima za mali ne Mali Malik ne zna. odgovore na ta Kaže, kada je Abdullah ibn Omer radi Allah anima bio upita nešto što nije znao, rekao je, ne znam, zar da ja kažem da znam? Kada je on, ashab Abdullah ibn Omer radi Allah anima govorio, ne znam, zar da Malik kaže, ne znam. Prenosi se čak od njega, kako se bilježi u jednom malikijskom dijelu, Tartibu Medalj, kaže o jednom pitanju već razmišljam deset i nekoliko godina. Tražim odgovor na njega. O jednom pitanju već razmišljam, tragam za odgovorom više od desetak godina. Ibn Mas'ud radijallahu talan kaže dosta je čovjeku znanja da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala. I dosta je čovjeku neznanja da se umisli svojim znanjem. Dosta je bogobojasno strah od Allaha u govoru, u da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala. Dosta je čovjeku znanja. A dosta je neznanja da se vidi njegovo neznanja, da se dakle, obmani svojim znanjem. Da on nešto zna i da se diči tim svojim znanjem. Također imam šadi, rašti da Allah je rekao, ali jeste onaj koji se doji Allaha. Nehaj Rahim da kaže, prije, kada bi tražili znanje, kada bi jedan dolazio kod drugoga da traži znanje, gledao bi njegov namaz. Pratio bi kako klanja Pratio bi ga kako se ophodi s drugima. Pratio bi njegovo stanje. Tek bi onda si pred njega. Pratio bi kako je njegovo stanje. Koliko se boji Allah subhanahu ta'ala u svome namazu, u svom postupanju s drugim ljudima, koliko je pravedan. Poznat vam pa je slučaj imama Buharija, tako kada je vidio čovjeka da vabi životinju na prazno, posudu da doziva životinje na praznu posudu. Toj posudi nije bilo hrane, pa je ostavio, nije htio od njega uzimati hadise. Iako prinosi hadise od poslanika Muhammeda Ali Zalopsa, kaže, kad nju vara, zar da mene ne prevar? Kad nju vara, zar da mene ne prevar? Kažu, dakle, učenici, ovo što vam prenosim nije ništa od mene. Trudio sam se da čujem, prenesem, saberem, šta su učenjaci govorili. Od koga treba sjediti i od koga treba uzimati. A druga osobina kažu da je dotični učio kod velikih učenjaka, priznatih i poznatih učenjaka, ili dakle nalazio se na tom mjestu. Dakle, učio kod njih ili od njih ili od njihovih učenjaka. Uglavnom, dakle, da se zna da je učio na takvom mjestu kod takvih ljudi da ima porijeklo, da ima sve do takvih Zašto? Kažu kako bi znao ispravno rezonovati, odvagati, rasuđivati, odlučivati kada mu budu postavljena pitanja. Dakle, da je učio pred ljudima, učenim ljudima. A ne danas, kako većina uči ili sa interneta, od šeha, je tako, ceha gogle ili se sam upusti u knjige pa čita i razumijeva kako on hoće i kako on misli da je razumio i traži i zaziva sve druge da ga ubijede da nije tako kako on razumio i sl. Kaže imam šafija Rahima Hotel ko bude učio vjeru iz knjiga, pogazit će vjerske propise. Ko bude učio vjeru iz knjiga, pogazit će vjerske propise. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala kaže nema štetnijeg od onoga koji daje odgovore ljudima iz knjiga. Koji daje odgovore ljudima na njihova stanja, na njihove situacije. Kada dođe čovjek i zatraži fetvu. Moramo razlikovati fetvu od propisa. Propis je, dakle, jedno. Ono što je jasno iz Kur'ana i Sunneta ima ljudi koji ne znaju, pa te pitaju za kamatu, pa te pitaju, ne znam, za pa te pitaju za pokrivanje i sl. Nešto što je dakle jasno definisano u Koranu ili vjerodostojno hranicu. Ali srtva, dakle, može da se razlikuje od osobe do osobe, od njegovog stanja, podnjega, sredine gdje živi i sl. Pa kaže, nema većeg i štetnijeg čovjeka, opasnijeg čovjeka po vjeru od onoga koji daju odgovore ljudima i knjiga. Dakle, treba sagledati stanje tog čovjeka, sredinu u kojoj živi, situaciju dakle, u kojoj je se našao. Kaže se u Kanu, Rahimahullahu ta'ala, neće čovjek biti kako treba, ispravan, sve dok ne bude znanje uzimao od njegovih nosioca. Neće dakle biti u svojoj vjeri ispravan, ispravno shvatiti vjeru sve dok ne bude uzimao vjeru kod njegovih nosilja. Kaže imamo u zavi Rahimahullahu ta'ala ovo znanje uživalo šaraf, uživalo ugled dok se uzimalo iz usta učenjaka i dok se obnavljalo, pod pred njima. Ali kada je zapisano u knjige, tada je otišlo njegovo znanje i dospilo je u ruke onih koji ga nisu dostali. Kada se znanje učilo iz usta učenih ljudi, pred njima sjedilo, ponavljalo, obnavljalo, ispitivalo, provjeravalo, ovo znanje učivalo učivalo gledu. Imalo svoju cijenu, imalo svoju jačinu, svoju važnost. A kada je zapisano u knjige, onda je došlo do svih i svi su počeli da I otišlo je njegovo Kulsum al hitabi kaže kada bi a slično rekao je Muhammed al bazali rahmatullahi alejhima, kaže kada bi ušutio onaj koji ne zna, nestalo bi razilaženje. Kada bi ušutio onaj koji ne zna, nestalo bi razilaženje među muslimanima. Zlatne riječi. I danas kamo sreće da se u Bosni pita jedan ili dvojica. Ili što je god moguće manje broj. Dakle, onaj kome se posvjedoči znanje. Ne bi bilo ovo razilaženje među nama. Međutim, na svakom čošku se prija, na svakom čošku se odgovara. Zatim bitna odrednica koja je danas prisutna kod nadi, odnosno njena suprotnica. Da nije od onih koji slijede i tragaju za olakšicama u vjeru da taj pred kim trebamo sjediti i učiti vjeru nije od onih koji slijede olakšice i tragaju za olakšicama. Kad se ovo kaže, mnogi misle čuju šta nam sad ovo kaže. Ali jasno stoji u hadisu Ajše da nikada pred poslanikom Alihi Salatu sam nisu bile izložene dvije stvari, da ne bi uzeo onu koja je Jeste, ali oba dvije su bile ispravne. I oba dvije su bile ispravne. Pa bi uzimao dakle onu koja je lakša. Zbog čega? Iz, dakle, prema nama. Da ne bi nama otežao. Ma ne bi nama otežao. Jer svako od nas može činiti ono što je lakše, tako nije svako kada da čini ono što je teže. Ali ono što je lakše možemo svi učiniti. Ali su oba dvije bile ispravne. A tragati za svim onim što je rekla Ulema, makar i ne imali dokaz. I ne smiješ nikome ništa prigovoriti. Neko je tamo rekao, može i tako. Pa makar dakle davao odgovore po slabije mišljenje. To je dakle nešto što je danas prisutno i nešto što nas odvodi Allah na dobro. Da nas kažu, ne, pusti ga. Neko je od Uleme rekao nešto po tom pitanju, pusti ga. Neka radi, nemoj mu prigovarati. Ako ima dokaz zato od poslanika, ali salatu sam ehlan široki širokih prsa prihvatam. Ali ako nije rekao poslanik, ali salatu veselam, nisu govorili ashabi o tome, hm, velika četvrca, velika imama, svi su govorili naš mesheb, naš pravac je vjerodostajan hadis. Vjerodostajan hadis. I svi su braća na hitab i na Ebu Hanika Rahimahullahu ta'ala je rekao ne priliči ni jednom muslimanu da uzme, prihvati se mojih riječi dok ih ne uporedi sa Kur'anom i sa hadisom s kojim je Allah jedino zadovoljen. Imam mali, pokazujući u pravcu kabora Allahov poslanika alihi salatu nam kaže od svakoga se uzima i odbacuje osim od njega. Od stanovnika ovog kabora, od njega se sve uzima. Od svih drugih se uzima i odbacuje uzima što je u skladu sa njegovim govorom, govorom poslanika, ali i sa odbacuje što nije. Šafija kaže učenjacima hadisa, ukoliko šafija, u ta'ala, za kojeg se kaže da je okoristio ummet, Muhammed alaihi salatu sam kao što sunce koristi svakodnevno ljudi, Kaže, ukoliko vidite da se moje riječi razilaze o muhadisi s onim što vi pišete, onda moje riječi odzite onda moje je riječ Imam Ahmed kaže onima koji su pisali od njega, sjedili, učili pred njim, kaže nemojte pisati od mene, već se vratite i uzmite odakle sam ja uzim. Iz hadisa Allahov poslanika, ali i salatu. Dok danas jeli, imamo svakakvih mišljenja. Svakakvih mišljenja. Kaže šejh, čuli ste za njega Abdul Mahsin al jedan kako drugi kažu za njega šehovi, jedan od da je živio dakle, u vrijeme Ashaba, zasigurno dakle, da je bio jedan od posebnih. Kaže, onaj koji dadne odgovor po slabije mišljenje, onaj koji bude upitan, pa ti odgovori po slabije mišljenje, dakle, zna šta je ispravno, kaže se rađiš, prioritetnije mišljenje imaju druga mišljenja. Neko je rekao ovo, neko ono, ima dokaze, ali se na kraju, pazite, ima dokaze. I drugo mišljenje, i treće mišljenje, često imaju dokaze, ali se nakon proučavanja dokaza ispostavi da su, da su dokaze ispravni, jači, to je prioritetno ispravno mišljenje. Kaže, ko je odgovor po slabijem mišljenju, ta je dao odgovor po neistini. Ta je dao odgovor po lažnju. A kamoli da dadne odgovor i da pusti ljudima, da im da slobodu, nema nikakvog dokaza. Dokaz na drugoj strani, Kur'an ili vjerodostajan hadis govori suprotno. Pa rekao, dakle, da nije od onih koji slijede olakšitja i koji dozvoljavaju mnogo šta, proširuju mnogo šta. Pa danas, dakle, imamo ljudi koji kažu da se ne mora paniti svaki Imamo koji kažu da mogu, može se naklanjati. Kad dođeš kući, naklanjaj sve. Ne mora žena biti pokrivena. Radi na mjestu ili odgovorno mjestu, ne mora biti pokrivena. Čuli smo u zadnje vrijeme, tako pozivaju se odgovorni, međutim mi se, ne znam, jesu se oglasili, o imamstvu žene. U tako imamo u zadnje vrijeme pojavila se i ta feta da žena može predvoditi u namazu muškarce. I to prolazi. I to prolazi. I slične jeli, stvari imamo danas. Oblačenje žena na svakakav način, bitno, dakle, da nije toliko tijesno. Može i hlače, može i tunika, bitno da nije toliko tijesno. To što je muška odjeća, što je Allah, poslanik Ali sam prokleo, žene koje se oblače kao muškarci, muškarce koje se oblače kao žene, to nije toliko samo toliko Ibn Mufti, Rahimahullahu Teala kaže, zabranjuje se mufti dakle onome koji daje srce, da popušta u svojim fetvama, da daje srce po slabije I zabranjuje se drugima da ga slijede ukoliko se zna za tako njegov stanje. Zabranjuje se drugima da ga slušaju, da ga slijede i da prihvate i takvi Pa ako nije došlo, uskoro će doći vrijeme da se i muftije, ne mislim samo, već dakle sve oni koji govore, a nemaju znanja, ili popuštaju da se upozori na njih. I da se zabrani drugima da ih slijedi. u tome. Imam kaže, ko bude uzimao iznimne stavove učenjaka. Dakle, ima neko je rekao, kako jedan kaže, a, da ne spominjem, jedan kaže, stavite u svoj statut, ne znam, svoj zakon, šta već pišete, svoj pravilnik, što god se poklapa po ovom zakonu. Ja ću vam donijeti da je neko iz tih šarijatskih pravnih škola rekao tako. Nije problem, stavite što god hoćete, kako god hoćete. Napišite, pa ja ću vam donijeti da je neko od Leme rekao da to može. Pa kaže imamo Zaji ko bude uzimao iznimne stavove učenjaka, taj će izaći iz islama. Jedne godine sam bio na hađu kada su odgovorni sjeli za okrugli stol i rekli dajte iz svakog mesheba ono što je najlakše po pitanju hađa. na hađske Ko zna? Iz Hanefijskog, iz Malikijskog, iz Šakijskog, iz Hambelijskog i drugih mesheba. Neko od učenjaka da je rekao po pitanju ovog propisa šta je najlakše, po pitanju ovoga šta je najlakše. Dajte. Pa da na takav način ove godine obavimo hađa. A ima ljudi koji 15-20 godina skupljaju marku po marku, dinar po dinar kao dunaka. Zatim, da ima iskustvo u traženju i dostavljanju znanja. Da ima iskustvo, da je dakle sjedio i da je poznat po tome, da je sjedio duže vremena, da je učio, tražio znanje i da duže vrijeme dostavljao znanja. Da ima iskustvo u traženju i dostavljanju znanja. Imam Ahmed Rahimahullahu ta'ala. Od halke do halke bio je učenjak. Dostavljao bi znanje i tražio bi znanje. Dostavljao bi, podučavao bi hadise, drugi, drugima bi prenosio hadise, u drugom vremenu on bi oblazio i tražio znanje. Pitali su ga, dokad više? Maleka da staneš? I s jednim i s drugim, pa je rekao, na, kada prva stopa kroči u džernet, onda dakle nastupa rahat. Nema rahat. Sve dok prvom nogom ne kročimo u džernet. Ibnul Džavzi, čuli ste za njega. Ibnul Rahima rahimahullahu ta'ala, u 70. godinama, imao je preko 70 godina, nije se stidio da sa svojim sinom od 20 godina ide u halku i da uči znanje o kirajima. 70 godina. Imao znanje, Ogromno znanje poznato vam je jedan od islamskih autora koji je ostavio za sebe najviše knjiga. I to odvojenih knjiga. Na njegovim rukama stotine hiljada ljudi se vratilo njima. Nekoliko desetina hiljada prihvatilo islam. Znalo na skupovima da se ljudi vrate u vjeru. Na njegovim skupovima po hiljade ljudi da se vrati u vjeru. U 70. godinama nije se stidio da ide da sjedne i da traži znanje. Iz Danas nekoliko knjiga, nekoliko drsova, par pitanja se nauči i šest sjedni. Zadrži da. Obuče se lijepo, a šehovsku odjeću nabaci i to je to. Kaže Ibn da nekada je znanje bilo u prsima, sada izgleda znanje u odjeći. Nekada je znanje bilo u prsima, a sada je Haman za nje odjeći. Vidiš ga obukao se, ja Allah, kričaj. Vidimo da izgleda šta. To je to, koliko si proveo tragajući za nje. Jesi li uopšte tražio, pred kim si tražio, to će nas kasnije skupo koštati. Ibn rašina Rahimahullahu ta'ala, kaže, najviše što ugrožava dunjavuti vjeru, jesu nadrije govornici, pravi, doktor ili lingvističar. Pa kaže jedan nam uništi vjeru, drugi onaj doktor ljekava uništi živote, tijela, zdravlje, a treći nam uništi jezik kod ljudi. Zatim od osobina onaj koji poštuje ulemu, onaj koji poštuje učeni ljudi i po dobru ih spominje a ne na svojim vazovima protiv ovoga, protiv onoga, o ovome, o onome, u lemu. Ne nekom svom savremeniku, pa hajde da čovjek misli ima nešto među njima lično. Je velikoj ili Pa kaže, jeste, ja nešto uzimam od njega, nešto ne uzimam od njega, od njega, da se vraća. Ti toliki vam da znaš gdje je Bibas pogriješio, gdje je potresio. Gdje si bio do sada? Tvoje srce čitamo, čitamo mi vas tvoje srce. Kaže drugi, ne treba nama ulema, u mi bez ulema. Dobro, otvori Kur'an, ne zna račke, otvori Kur'an, gdje mi reci šta piše ovdje. Šta piše ovdje, prijevod. On otvara besima. Šta je sad, eto makar ti je besima ulema. Kod besima učiš, korpus. Kako ti treba? Ima dakle mora da se ima respekt prema učenim, prema učenim ljudima. Poznato vam je prije svega u hadisu kod imama Ahmeda, kaže Allah poslanika alaihi sallam, što nije od nas u jednom nije od moga umeta, nije od mojih sljedbenika onaj koji ne poštuje naše starije, koji nije milostiv prema našim mlađima i koji ne zna za pravo našeg učene koji ne poznaje pravo našeg učenog. Kažu danas mi smo ljudi i oni su ljudi. Mi smo ljudi, oni su ljudi. Nisu oni bili vjerovjesnici, poslanici, šta je, oni su ljudi. Međutim, ogromna je razlika između nas i njih poznata. Ko je, ko je rekao ove riječi? Rekao je Ebu Hanifa, rahimahullah, htjela ove riječi. Mi smo ljudi, oni su ljudi, govoreći za tabine. Govoreći kako, na koji način Ebu Hanifa, rahimahullah, htjela je davao odgovor, kako je dolazio do rješenja. Pa prije svega kitab, što dođe u jasno, tome se prepušta. Što dođe u sunnetu tome se prepušta. Što dođe od ashaba, ovo je rekao kada je sjedio s tabiinima pred ashabima učio. Ali kaže ono što dođe od tabina, i on je bio tabin. Pa je rekao, oni su ljudi, mi smo ljudi. Živim s njima. Što da slušam njega, mogu ja da kažem to isto. Učimo kod ashaba. Nije rekao za ashabe, nije ovdje riječ rekao za ashabe, oni su ljudi, mi ljudi. Ne? Već je rekao za svoje svoje, te savremenike Tadine. Dakle, zasigurno postoji razlika između nas i njih i moramo ih poštovati. Jer tako, Allah subhanahu wa ta'ala u sure Al-Hashr spominje osobinu onih koji dolaze nakon prvih generacija. Da dove za njih, da od Allaha subhanahu wa ta'ala traže da se smiluje njima i jer pa se mi trebamo dakle a mnogo mnogo za njih i za, i za nas. Spominjati smo dobro, i slično. Kada su kasni, u kasnim generacijama, za treće generacije ili u trećoj generaciji govorili za shabe, za tabine, kada se spomenu oni mi se osramotimo. Kada se spomene njihovo znanje, kada se spomene njihovi babi, njihova bogobojaznost mi se sramotimo. To su govorili tabi tabi ili nakon njih. Treća, četvrta generacija. Što da mi kažemo? U trećem kom stoljeću ovo je Kada se spomenu prethodnici mi se sramotimo. Šta da mi kažemo sada u 14. 15. stoljeću? Mi smo ljudi, oni su ljudi. Oni govori, mi možemo govoriti. Ko su oni? Je li slično? Kaže jedan od prethodnika, Ebu Amar ibn Ala, mi smo sprem onih koji su bili prije nas, poput onih žilica u korijenju. Korijen, poznam se, ima one žilice. E, kaže, mi smo poput tih žilica, oni su poput visokih krošnja. Eto kakvi smo mi sprem Mi smo dom negdje, u prašini, dole, duboko, u zemlji. Ne trebamo da izdržimo svoje glave, oni su toliko visoki poput i Tako Također, dakle, od onih pred kojim trebamo sjediti i tražiti znanje, trebaju da imaju pri sebi osobinu, dakle da su oni koji sebi ne prizivaju ugled, da se ne uzdižu svojim znanjem, da se ne hvališu svojim znanjem Zatim, da su to oni koji drže od položaja, od vojstva. Ono što je najbolje jeste vjera. Dostavljanje vjere i pozivanje vjere, to je najbolji ugled i pomoć. Svakako je da slijede kitab i sunet, da ih razumijevaju kako su to činili prethodnici, ashabi i tabijini, da se drže u pokornosti Allahu dželavala i da su daleko od novotarija. Da ne čine novatarija, da ne uvode novotarije u vjeru. Dakle, bitna odluka jer očekujem da mi prigovorite i neki su prigovorili i kazali su dobro, dolazi ovaj, dolazi su ti i peti i deseti, dolazite svi i kažete, mi govorimo po kitabu i po sunetu. Kada govorite nešto, kažete, rekao Allah, rekao poslanik, jeste, to je prisutno, ali treće nije kod mnogih prisutno. A to je dakle, rekli su ashabi po pitanju ovog kuranskog ajeta i po pitanju ovoga hadisa da se razumijeva Kur'an i hadis kako su razumijeni ashabi. Oni su svjedočili objavi i primjeni te objave praktično, To kur'anskog ajta. Oni su svjedočili izricanju hadisa i primjeni tog hadisa od strane poslanika ali i A mnogi jeste rekao Allah, rekao poslanik, ali razumijevaju kako oni hoće. I to je bitno. Onaj koji želi da vazi, da ljudima govori, naravno tako o propisima, i da izdaje srce mora dobro da poznaje riječi i djela ashaba. Riječi i djela ashaba po dakle, dotičnim, dotičnim propisima. I na kraju, kako je naslovljeno predavanje, rekao je Mohamed ibn Sirin, doista je ovo znanje vjera. A pa dobro gledajte od koga uzmanje svoju vjeru. Drugi je rekao, doista je tvoja vjera, tvoje mjesto i tvoja doista je tvoja vjera, tvoje meso i tvoja krv. Da će tvoja krv i tvoje meso rasti i uživati i živjeti kako treba, ili će dakle kasnije gojiti sve to. Zato dobro gledajte od koga uzimate svoju vjeru. Dobro gledajte od koga uzimate svoju vjeru. ćemo kod dobro ovdje ovdje kojima je